Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. sedamnaest listopada 1939. godine na sastanku viših dužnosnika nacističkog režima Adolf Hitler objavio je svoje namjere s Poljskom, koje je oružana sila nacističke Njemačke napala 1. rujna te godine. Teritorij Poljske trebao je biti podijeljen na dva dijela – jedan je trebalo pripojiti Njemačkoj. Od tog područja trebala su nastati dva nova okruga Rajha. Dancing zapadna Pruska, koji je trebao voditi Albert Förster, nacistički regionalni vođa Dancinga, te Pozen, koji je trebao voditi Arthur Greiser, bivši predsjednik senata u Danzigu. Manji dijelovi Poljske trebali su biti pripojeni već postojećim okruzima Istočna Pruska i Šleska. To pripajanje dijelova Poljske pomaklo je granice Njemačke od 150 do 200 km na istok. Sve u svemu, Treći rajh progutao je oko 90 tisuća četvornih kilometara s 10 milijuna stanovnika, uglavnom Poljaka. Od ostatka Poljske stvoren je takozvani generalni guvernman. On je dan na upravljanje Hansu Franku, pravnom stručnjaku nacističke stranke, koji je nakon dolaska nacista na vlast imenovan za povjerenika Rajha za pravne poslove. Richard J. Evans u knjizi Treći rajh u ratu ovako opisuje Hitlerove planove s generalnim guvernmanom. Generalni guverman, rekao je Hitler višim dužnosnicima, bit će autonoman od Rajha. To će biti mjesto teške etničke borbe koja neće dopuštati nikakva pravna ograničenja. Metode neće biti u skladu s našim normalnim načelima. Neće biti pokušaja da se stvori učinkovita i uredna vlada poljskom neredu mora se dopustiti da cvijeta. Transport i komunikacije održavat će se jer će Poljska nekada u budućnosti biti isturena odskočna točka za invaziju na Sovjetski savez. Ali svaka tendencija prema stabilizaciji stanja u Poljskoj mora biti ugušena. Nije zadatak uprave staviti zemlju na čvrsti ekonomski i financijski temelj. Ne smije biti mogućnosti da se Poljaci ponovno nametnu. Poljska inteligencija mora biti spriječena u tome da se oblikuje u vladajuću klasu. Životni standard mora ostati nizak. Poljska je za nas korisna samo kao spremnik radne snage. Iz ovih naputaka koje je Hitler dao višim nacističkim dužnosnicima bilo je jasno da su za Poljsku i Poljake nastupili teški dani. Ta je zemlja trebala poslužiti samo kao izvor sirovina i jeftine neobrazovane radne snage. Još su gori dani dolazili za židove u Poljskoj. Ideja da se židovsko stanovništvo Njemačke deportira u geta pojavila se u Trećem rajhu odmah nakon pogroma do kojih je došlo 9. i 10. studenog 1938. godine u takozvanoj kristalnoj noći. Ta se ideja nije konkretizirala sve do početka rata. Kada je zauzeta Poljska, pod nacističku vlast došli su milijuni poljskih židova – Hans Frank zabranio je da se židovi iz dijela Poljske koji su potpali po Treći rajh deportiraju u generalni guverman Zbog toga je Arthur Greiser, čiji je okrug sada dobio naziv Varteland, zapovjedio da se svi židovi iz njegovog okruga deportiraju u geto u Lođu. 8. veljače 1940. stražari su počeli dizati ogradu oko područja određenog za židovski geto u Lođu. Ograda je bila gotova 1. svibnja 1940. i tamo je okupljeno oko sto 62 tisuće židova. Grajzerov primjer slijedio je Hans Frank. 19. svibnja 1940. on je zapovjedio da se židovi iz Varšave koncentriraju u jedan manji dio grada. U studenom je završena izgradnja ograde oko tog geta. Kada je bila gotova, trećina stanovništva Varšave zbijena je u 2,4% površine grada. U prvim mjesecima 1941. u Varšavski geto počeli su stizati židovi iz drugih dijelova Poljske. Tada je u području od 400 hektara sabijeno 445 tisuća ljudi. Prema procjenama nacističkih vlasti, prosječno je 15 ljudi živjelo u jednom stanu, 6 do 7 njih bilo je u jednoj sobi. Richard J. Evans piše. Stopa smrtnosti dosegnula je novi vrhunac u proljeće 1941. kada se tifus proširio među prenapučenom ušima zaraženom populacijom Varšavskog geta. Čovjek ravnodušno hoda pored leševa, priznao je Emanuel Ringelblum u svibnju 1941. Leševi su samo kosturi s tankim pokrovom kože preko kostiju. Prolazeći kroz geto, Stanislav Rojzicki vidio je njegove stanovnike kao figure iz noćne more, utvore nekadašnjih ljudskih bića i primijetio istaknute kosti oko očnih duplji, žutu boju kože i obješenu klateću kožu, uzbunjujuću slabost i boležljivost i pored toga taj jadni, uplašeni, nemirni, apatični i rezignirani izraz. U jesen 1941. bolnica u Varšavskom getu zaprimala je 900 slučajeva tifusa na dan. Do kraja svog postojanja, gladi, iscrpljenost i nasilje stražara ubiće oko 140 tisuća stanovnika Varšavskog geta. Zigmund Klukovski putovao je početkom rujna 1941. tramvajem kroz geto. O tom putovanju zapisao je ove riječi. Nemoguće je shvatiti kako se nešto poput ovoga moglo dogoditi. Masovno ubijanje istočnoevropskih židova počelo u ljeto 1941. godine. Započele su ga regionalne vođe poput Artura Grajzera. Nakon početka operacije Barbarosa to su masovno ubijanje predvodile posebne postrojbe SS-a, takozvane Einsatzgruppe, grupe, koje su pratile tri armijske skupine Wehrmachta u napadu na Sovjetski savez. Brzo se ubijanju židova pridružio i Wehrmacht. A nakon 20. siječnja 1942. kada se u Ljetnikovcu na jezeru Vanze pored Berlina okupila skupina visokih dužnosnika njemačke vlade, SS-a i okupacijskih vlasti koje je sazvao Reinhard Heydrich, drugi čovjek SS-a, počelo je takozvano konačno rješavanje židovskog pitanja, to jest početak industrializiranog masovnog ubijanja. Ključni u masovnom ubijanju židova bili su logori za istrebljenje pored Varšave, SS je podignuo logor za istrbljenje Treblinka. Peter Longerich u knjizi Holokaust, nacističko proganjanje i ubijanje židova, piše. Nakon završetka logora za istrebljenje Treblinka, podignutog 50 km od Varšave, pored željezničke pruge za Bjalistok, od 22. srpnja 1942. počele su deportacije iz Varšavskog geta u ono što će postati najveća tvornica smrti u generalnom guvernmanu. U tom je trenutku u Varšavskom getu bilo više od 350 tisuća ljudi, više nego i u jednom getu u Europi. Do 12. rujna Nijemci su uspjeli deportirati više od 250 tisuća židova iz Varšave u Treblinku i ubiti ih tamo u plinskim komorama. U prosjeku 5 tisuća ljudi umiralo je svaki dan. Do studenog 1942. u Varšavskom getu, nekad najvećim u Europi, ostalo je samo oko 36.000 tisuća židova. Do tada za nacističke vlasti Varšavski geto prvo je bio sabirno i tranzitno središte za deportaciju židova. Nakon toga Varšavski geto postao je radni logor u kojemu su uvjeti rada i života odnosili na desetke tisuća života. Onda je taj geto postao tranzitno središte za deportaciju u logor smrti Treblinka. Krajem 1942. Varšavski geto ponovno je postao radni logor. Hansa Franka zabrinjavao je nedostatak radnika u njegovom generalnom guvermanu. Ali za Heinricha Himmlera, vođu SS-a, Varšavski geto bio je izvor potencijalnih problema. U ljeto 1942. u Varšavskom getu stvorena je židovska borbena organizacija ili ZOB. Početkom sljedeće godine ponovno su počele deportacije iz Varšavskog geta. Ovoga puta su borci ZOBA uspjeli svojim djelovanjem smanjiti broj deportiranih. Geto se počeo spremati za obranu. Dio stanovnika počeo je stvarati skloništa, takozvane bunkere u podrumima i kanalizaciji. Nakon što je 18. siječnja 1943. skupina židovskih boraca napala njemačke stražare koji su pratili kolonu za deportaciju i nakon što su svi iz te kolone uspjeli pobjeći, Himner je Varšavski geto proglasio sigurnosnim rizikom. 16. veljače 1943. on je dao zapovjed za konačnu likvidaciju Varšavskog geta. Dva mjeseca kasnije SS trupe ušle su u taj geto. Na njih je otvorena vatra iz pušaka i bačeni su molotovljevi kokteli. Otpor je natjerao trupe SS-a na povlačenje. 23. travnja 1943. Himmler je časniku SS-a zaduženom za uništenje Varšavskog geta Jürgenu Štropu dao zapovjed da s najvećom žestinom i okrutnošću krene uništenje geta. Richard J. Evans piše. Odlučio sam, zapisao je Štrop, krenuti u potpuno uništenje židovske četvrti paljenjem svih stambenih blokova, uključujući i one koji su pripadali tvornicama oružja. Židovi su tada skoro uvijek izlazili svojih skrovišta i bunkera. Nerijetko su židovi ostajali u zapaljenim kućama sve dok se zbog vrućine i zato što su se bojali da budu spaljeni do smrti nisu odlučili skočiti s gornjih katova prvo bacajući madrace ili neke druge podstavljene stvari iz gorućih kuća na ulicu. Sa slomljenim kostima pokušavali su dopuzati preko ulice do stambenih kuća koje ili nisu još bile zapaljene ili su tek djelomično bile zahvaćene plamenom. Napad na varšavski geto počeo je 19. travnja uoči židovskog praznika Paske. Sljedeće subote, 25. travnja, bio je Uskrs. Poljski pjesnik Česla Miloš u svojoj pjesmi Campo di Fiori prisjetio se kako se vrtuljak na trgu Krasinski u Varšavi vrtio uz glazbu, dok su iz geta odjekivali hici i eksplozije. Miloš je napisao da je tada pomislio na samoću umiranja. Židovski borci u getu sustavno su potiskivani. Pokušali su se skloniti u kanalizaciju iz koje su tjerani eksplozivnim i dimnim bombama te ubacivanjem vode. 16. svibnja 1943. Štrop je objavio kraj borbi u getu. Taj je kraj obilježio dizanjem u zrak glavne sinagoge u Varšavi. U gušenju ustanka pobijeno je oko 7000 židova, još je njih 6000 spaljeno u zgradama. Preostali stanovnici geta deportirani su u plinske komore u Treblinku. Richard J. Evans piše. 11. lipnja 1943. Himmler je zapovjedio da se ruševine Varšavskog geta sravne sa zemljom. Podrumi i kanalizacija moraju biti zatrpani ili zazidani. Nakon što bude završen taj posao, nad svim tim trebala je biti nasipana zemlja i sagrađen park. Iako park nije započet, ruševine su uništavane sljedećih nekoliko mjeseci. Himmler i SS neumorno su progonili preživjele iz ustanka. 27 godina nakon uništenja Varšavskog geta u prosincu 1970. u posjet Varšavi došao je njemački kancelar. U drugom svjetskom ratu Poljska je izgubila više od 6 milijuna ljudi. Oko pola tih žrtava činili su židovi iz Poljske. Među ubijenima bili su i oni koji su prošli kroz Varšavski geto. Tog prosinca 1970. kancelar Savezne republike Njemačke ili Zapadne Njemačke bio je socijaldemokrat Willy Brandt, Njegovo pravo ime je Herbert Ernst Karl Fram. Promijenio je ime dok je bio u Norveškoj u bijegu od nacističkog režima. Brandt je s ministrom vanjskih poslova Walterom Scheleom bio u posjetu u Varšavi kako bi potpisao sporazum kojim bi Njemačka priznala granicu na rijekama Odri i Nisi. To je značilo konačno priznanje istočnih granica Njemačke koje su nakon njemačke kapitulacije pomaknute nekoliko stotina kilometara na zapad. Brand s time nije imao nikakvih problema. Ništa nije dano što nije davno prokockano, bio je njegov komentar. Za vrijeme tog posjeta Brand će učiniti jednu neočekivanu gestu. Prigodom polaganja vijenca na spomenik poginulima u Varšavskom getu, Vili Brand će kleknuti i pognuti glavu. Kasnije će on napisati da je glavu pognuo nad bezdanom njemačke povijesti i pod teretom ubijenih milijuna. Slika osobe u crnom odijelu i mantilu kako kleči na mokrom kamenu spomenika jedna je od onih koji su obilježile drugu polovinu 20. stoljeća. Nije sve bilo u gesti. Brant i njegovi suradnici su u takozvanoj Ostpolitik ili istočnoj politici sklopili sporazume koji su osigurali mir na istoku Europe i odredili granice koje postoji danas. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o stvaranju te Ostpolitik. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovako, ja ću se doista vratiti u 45. zbog toga što je 45. toliko promijenila ne samo Njemačku i evropski kontinent, nego svijet u kojem još uvijek živimo, da bi možda neke stvari trebalo podvući. Njemačka je kao prvo izgubila 23% svog vajmarskog teritorija i poraz kojega je Njemačka doživjela u drugom svjetskom ratu je bio tako dramatičan da ta država, osim što je nestala sa geografske karte i političke karte Europe, trebalo punih četiri godine da bi se na neki način obnovila, a onda tek 1955. godine je e, Savezna Republika Njemačka profunkcionirala kao država koja još uvijek nije bila do kraja suverena. Njemci su izgubili ogroman broj stanovnika koji je e, poginuo, dakle više od 6 milijuna njemačkih radno sposobnih, ne samo muškaraca, ali najvećim dijelom su e, stradali u drugome svjetskom ratu, ali je Njemačka isto tako primila oko 6 milijuna onih koji su izbjegli pred nadirućim snagama Crvene armije i e, drugih e, koji su dolazili sa istoka i gotovo jednak broj je bio onih koji su se iselili iz nekadašnjih njemačkih teritorija na ono što je postala zona ili su postale kasnije tri zone zapadnih zemalja. Dakle, mi moramo zamisliti jednu, doduše, veliku zemlju i zemlju koja je e, kroz povijest prolazila svašta, ali u jednom kratkom trenutku, nakon hitlerovske euforije, ste u, u nekoliko godina potpuno izmiješali stanovništvo, dobili ste ogroman broj novih ljudi koji zapravo nisu pripadali u Njemačkoj. I ta zadaća stvaranja nove države ili Njemačke nakon drugog svjetskog rata koja treba zapravo sama sa sobom se pomiriti, početi živjeti s ljudima koji su došli iz različitih dijelova, koji su bili Njemci, međutim živjeli su tisućama kilometara udaljeni jedni od drugih, imali su različite ideje, različita shvaćanja o mnogim stvarima. To je bila velika zadaća. U isto vrijeme ta Njemačka velika sila, super zemlja koja je pokrenula svjetski rat, je e, sada bila okupirana. Imali ste četiri okupacijske zone, imali ste četiri generala koja su imala završnu riječ. Mnogim Njemcima je padalo vrlo teško ponašanje nekih od e, saveznika. S nekima je to bilo jednostavnije. Sa Sovjetskom crvenom armijom je bilo jednostavno jer uglavnom su tražili ili bili zainteresirani za materijalno, ali e, je bilo i onih drugih kao što su bili Francuzi ili pogotovo Britanci koji su zadržali jedan, jednu dozu prezira, koji nisu ulazili čak niti u običnu komunikaciju i koji su davali do znanja i puno kasnije da je njihov položaj ili ono što su Njemci učinili stvar preko koje oni ne mogu lako prijeći. U travnju 1945. godine u dokumentu broj 1067 načelnici Združenog stožera američke vojske dali su upute vrhovnom zapovjedniku američkih okupacijskih snaga u Njemačkoj. U točki 4 tog dokumenta koja određiva temeljne ciljeve vojne vlasti u Njemačkoj pisalo je. Njemcima treba biti jasno da su bezobzirno ratovanje Njemačke i fanatičan nacistički otpor uništili njemačku ekonomiju i učinili da kaos i patnja budu neizbježni i da Njemci ne mogu pobjeći od odgovornosti za ono što su sami skrivili. Njemačka neće biti okupirana sa svrhom oslobođenja, već kao poražena neprijateljska nacija. Vaš cilj nije tlačenje, već okupacija Njemačke sa svrhom postizanja važnih savezničkih ciljeva – u provođenju okupacije i uprave trebate biti pravedni i držati se po strani. Trebate snažno obeshrabrivati bratimljenje s njemačkim dužnosnicima i stanovništvom. Američke okupacijske vlasti trebale su provoditi politiku određenu sa tri slova D. Iza tih slova stajale su ove riječi denacifikacija, demobilizacija i deindustrializacija. Plan koji je sastavljen pod vodstvom američkog ministra financija Henrya Morgentaua išao je još dalje. Njemačka je trebala biti temeljito deindustrializirana i pretvorena u pastoralnu naciju kako više nikada ne bi mogla voditi novi osvajački rat. U takvu posjeratnu Njemačku pokušao je doći Willy Brandt, koji se 1933. pred nacističkim režimom sklonio prvo u Norvešku, a onda u Švedsku. Kada je završio rad, Brandt se namjeravao vratiti u Njemačku, ali to tada nije bilo tako lako. Barbara Marshall u knjizi Willy Brandt, politička biografija, piše. Kad je rad završio, Brandt je nastavio raditi kao novinar i u Norveškoj i u Švedskoj. Mogući povratak u Njemačku nije bio lagan jer su zapadni saveznici u strahu od prenatrpavanja bombardiranih gradova i povratka neželjenih radikalnih elemenata koji bi mogli raditi probleme, svaki povratak u svoju okupacijsku zonu uvjetovali dostupnošću radnog mjesta i smještaja, a čak i u slučaju zadovoljavanja tih uvjeta podnositelj zahtjeva bio suočen s velikim odugovlačenjem. Prigoda je za Branta došla ranije nego što je očekivao kad je u listopadu 1945. on bio kao reporter novina Norveške socijaldemokratske stranke poslan da izvješćuje o suđenju u Nirmergu. U pauzama suđenja nacističkim ratnim zločincima Brandt je uspostavio kontakte s ljevičarima koji su preživjeli nacističku vlast. Njegova socijaldemokratska partija Njemačke ponudila mu je mjesto gradonačelnika njegovog rodnog grada Libeka. Brandt je ponudu odbio. Otišao je u Berlin gdje je počeo raditi kao norveški ataše za novinstvo. Berlin je u to vrijeme bio Njemačka u malom. Taj grad su u četiri okupacijske zone podijelile sile pobjednice drugog svjetskog rata. u toj psihološkoj situaciji, u toj situaciji u kojoj je Njemačka se morala jednog dijela kadra lustrirati, u kojoj je preuzela ili trebala preuzeti odgovornost za rat i za užasne zločine koji su naročito kasnije postajali sve prisutni u javnom životu, dogodilo se u isto vrijeme ekonomsko čudo. Dakle, njemački oporavak već u prvih nekoliko godina je od 46% mislim proizvodnje predratne 1945. godine je narastao do ujedinjenja 1949. godine na nešto više od 75%, dakle gotovo prema 80% predratne proizvodnje i to čudo i taj ekonomski oporavak i sposobnost da se Njemci priberu unatoč svim tim užasnim promjenama, srušenim gradovima i slično je davao određeno samopouzdanje. Samopouzdanje je međutim značilo ili je politika bila takva da su se Njemci počeli okretati isključivo prema zapadu, dakle Njemci koji žive u tri ujedinjene zone zapadnih e, zemalja, da su se okrenuli prema zapadu, što je značilo prije svega oslonac na Sjedinjene američke države, i to nije isto tako e, potpuno e, nelogično. Ako hoćete digresiju, do dana današnjega kada se u nekoliko navrata pokušalo raspravljati o reformi Ujedinjenih nacija, blokada reforme Vijeća sigurnosti u kojoj bi po nekoj logici Njemačka kao tako snažna europska zemlja i motor europskih integriranja mogla ili trebala biti članicom je između ostaloga blokiran od dviju europskih zemalja koje još uvijek kroz to pokazuju i svoju nadmoć i podvlače rezultate drugoga svjetskog rata, dakle Francuske i Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, oslonac na Sjedinjene američke e, države, ali i otvaranje suradnje kroz europski okvir. Njemci su vrlo brzo postali veliki zagovornici različitih tipova europskih povezivanja, jer su kroz njih trebali zapravo se vratiti kao normalna, suverena zemlja i ravnopravna zemlja ostalim zemljama Europe. To nije išlo jednostavno, niti u Parizu, niti u drugim zemljama nisu željeli takvu e, Njemačku. Dva dana nakon kapitulacije Njemačke u Hanoferu je Kurt Schumacher sazvao sastanak preživjelih istaknutih članova Socijaldemokratske partije Njemačke. Od trenutka dolaska nacista na vlast, SPD kao i KPD ili Njemačka komunistička partija došla je pod udar nacističkih vlasti. Sam ratni put Kurta Schumachera mogao bi ilustrirati ono što je SPD prošao u vrijeme nacističke vlasti. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše on je uistinu bio jedinstvena osoba. Teško je ranjen u Prvom svjetskom ratu i proveo je deset godina kao zatvorenik u Dahau. Njegovo zdravlje bilo je uništeno, izgubio je ruku, a uskoro će izgubiti i nogu. Ali njegov je duh bio nepobjediv i on je bio zastrašujuće karizmatska figura. Bio je žestoki nacionalist i gorljivi antikomunist koji je bio odlučan da SPD treba privlačenjem glasača iz srednje klase postati narodna stranka. Brant je Schumachera upoznao kada se vratio u Njemačku i nije bio oduševljen vođom SPD-a. Brandtu se nije svidjela Schumacherova autoritarnost i njegovo odbijanje da ima bilo kakve kontakte sa socijaldemokratima koji su bili u sovjetskoj okupacijskoj zoni. Za Branta Schumacherova SPD nije se razlikovala od SPD-a u vrijeme Weimarske republike. Brandt je dobro znao koliko je skup bio neuspjeh socijaldemokrata da spriječe dolazak nacista na vlast i propast republike koju su uvelike oni stvorili. Druga stranka koja će obilježiti posljeratnu zapadnu Njemačku bila je Kršćansko-demokratska unija ili CDU. Ona je pak stvorena na ostacima nekadašnje katoličke stranke centra. Bavarsko krilo CDU-a nazvalo se Kršćansko-socijalna unija ili CSU. Iako su poticale od katoličkih stranaka, CDU i CSU nisu imale vjerski predznak. One su namjeravale okupiti sve umjerene konzervativce. Za čelnika CDU odabrao je Konrada Adenauera, nekadašnjeg gradonačelnika Kölna, kojeg su nacisti po dolasku na vlast odmah smijenili s mjesta gradonačelnika. Razlike između vođa dvije najjače zapadno-njemačke stranke ovako opisuje Martin Kitchen. Schumacher je optužio CDU da su stranka katoličkih mračnjaka i grabežljivih kapitalista. Osudio je Adenauera kao rajnskog separatista koji ne mari za jedinstvo nacije. Kao pruski protestant Schumacher je bio predan Bismarckovoj Njemačkoj, dok je Adenauer kao pobožni katolički Rheinlander imao duboke sumnje prema Pruskoj i govorilo se da je tražio Božju zaštitu kada bi prelazio Elbu jer je osjećao da je tada u Aziji. Adenauer, realist, znao je od početka da je sovjetska okupacijska zona izgubljena za njemačku naciju u doglednoj budućnosti. Schumacher, romantični nacionalist, odbijao je prihvatiti tu neprijatnu činjenicu. Njemačka sa desetak milijuna ljudi koji su došli od negdje drugdje, koji su e, došli iz onoga što je do jučer bila Pruska, pa je Pruska bila zapravo slomljena, Njemačka koja je bila podijeljena, izbjegli Njemci iz različitih krajeva, sudetski Njemci, kojih je oko 3 milijuna protjerano iz e, Čehoslovačke i to u vrlo kratko vrijeme, svi ti Njemci nisu bili spremni prihvatiti, njihova udruženja nisu bili spremni prihvatiti razgraničenje kakvo je na istoku postojalo i Savezna Republika Njemačka nije prihvaćala ne samo postojanje druge njemačke države, smatrajući da oni mogu govoriti u ime svih Njemaca, nego nisu prihvaćali niti granice, niti ono što se dogodilo Njemcima, niti u Poljskoj, niti u Čehoslovačkoj, niti u Mađarskoj, od kuda ih je jako puno došlo. Konačno, jedina socijalistička zemlja koja je već samim početkom 50-ih priznala i uspostavila diplomatske odnose sa Saveznom Republikom Njemačkom je bila Titova Jugoslavija i to traje do 1957. u toj fazi. Dakle, Europa nije bila završena e, priča i Njemačka nije bila iznutra potpuno e, završena, ne samo zato što je jedna od dogmi bila da Njemci moraju biti ujedinjeni i i to je dogma koju imaju i ostali političari i oporbe i, i pozicije, nego je ostavljeno otvoreno pitanje istočnoevropskih zemalja koje su imale vlasti dovedene ili izabrane ili nametnute od Sovjetskog saveza, ali je to bio njima važan, Sovjetskom savezu važan argument upozorenja. Što će se dogoditi sutra ako, ako ne bude bilo Sovjetskog saveza? a Njemačka vam ne priznaje vaše zapadne granice. Kako to mislite riješiti sa zemljom koja je ubrzano e, se vraćala na mjesto broj jedan u Europi? Vrlo brzo nakon rata postalo je jasno da će se ratni saveznici sukobiti oko obnove Njemačke. Sovjetski savez htio izvući što je moguće više iz okupirane Njemačke kako bi nadoknadio ratne gubitke i razaranje. To je pak prisililo Veliku Britaniju i Sjedinjene američke države da šalju još veću pomoć u Njemačku. To je dovelo do toga da je Velika Britanija nakon rata morala racionirati kruh kako bi mogla nahraniti njemačko stanovništvo. Početkom 1946. u Parizu su se susreli ministri vanjskih poslova četiri okupacijske sile pobjednice. Na tom je sastanku britanski ministar vanjskih poslova Ernst Bevan nagovorio svog američkog kolegu Jamesa Burnsa da se američka i britanska okupacijska zona trebaju ujediniti, iako je Francuska bila tada protiv toga. Cilj ujedinjenja bio je stvaranje jedinstvenog fronta prema Sovjetskom savezu. 6. rujna 1946. Burns je održao govor u Stuttgartu u kojem je po prvi puta rečeno da će američke trupe ostati u Njemačkoj sve dok druge sile budu tamo imale svoje trupe. U siječnju 1947. od britanske američke zone stvorena je Bizonija. U travnju sljedeće godine toj se tvorevini pridružila i francuska okupacijska zona. Tako je nastala Trizonija. 20. lipnja 1948. u zoni je uvedena nova njemačka valuta, marka. Nakon toga Sovjeti su u svojoj okupacijskoj zoni uveli svoju valutu, također marku. Nakon toga uslijedila je sovjetska blokada zapadnog Berlina. Bio je to konačni kraj savezničke suradnje oko okupirane Njemačke. Njemačka 1945. 6. 7. godine ne postoji i to je vrlo bolna stvar, kao što je bolna stvar za, pogotovo iz perspektive 21. stoljeća, reći da je Njemačka čitavo vrijeme svoga postojanja tijekom hladnog rata zapravo bila provizori do određene točke. Imali ste strane trupe na njemačkom teritoriju i ona nije do kraja bila suverena, bez obzira što se postepeno kroz hladni rat uključivala u različite međunarodne asocijacije i tu igrala konstruktivnu ulogu. Međutim, ona u Ujedinjene nacije ulazi tek na valu Ostpolitik 73. Eh, godine, u Vijeće Europe ulazi 1950. Dakle, govorimo o zapadnoj Njemačkoj. Ali čak niti tada ne ulazi cijela, jer Sarska oblast je primljena posebno u odnosu na ostale i to je primjerice tada izazvalo kritiku socijaldemokratske partije koji su isticali strah da će možda posebna Sarska Sarland koji je ušao kao izdvojen od ostatka e, zapadne Njemačke, da će to petrificirati stanje i novu podjelu njemačkog teritorija, što se na kraju zbog referenduma tamo nije dogodilo. Ali dakle imali ste e, s te strane ozbiljni problem i s druge strane je postojala Njemačka, istočna Njemačka, e, Njemačka demokratska republika koja je imala kasnije i zapisano u svome ustavu da Njemačka treba biti ujedinjena i treba biti socijalistička. I to je njihov bio cilj. Dakle, imali ste dva koncepta koji su zapravo, slično kao u korejskom slučaju kasnije, razmišljali o cjelini zemlje samo sa potpuno različitim uređenjima i sa potpuno različitim idejom tko treba voditi glavnu riječ i tko treba predstavljati Njemce ili kakve Njemce treba predstavljati. Zapadna Njemačka je smatrala i to onda od 50. godina postaje njihova dominantna ideologija ako je Njemačka 1945. godine podijeljena na e, zone, a podijeljena je na četiri okupacijske zone, onda kasnije dvije države pod dominacijom Moskve, odnosno e, Zapada, ujedinjenje može doći jedino ako velike sile odrede da će do toga do. Do toga trenutka zapadna Njemačka ne samo što neće priznavati DDR, nego će nastaviti voditi politiku tako da se jako integrira na zapad, pokušava ući u različite zapadne asocijacije i čeka i ostavlja pitanje ujedinjenja Njemačke na neodređeno vrijeme otvorenim, ne priznavajući bilo kakve kontakte bilo koje druge zemlje sa istočnom Njemačkom, odnosno uvode takozvanu Halštajnovu doktrinu, jednoga također proevropskog političara koji je bio visoki e, činovnik u Ministarstvu vanjskih poslova, državni e, tajnik koji je definirao da ona zemlja koja priznaje DDR ne može imati diplomatske odnose sa Saveznom republikom e, Njemačkom i to pravilo je primijenjeno ukupno dva puta na Jugoslaviju i e, Kubu na Jugoslaviju već 57. godine. Stvaranje Zapadne ili Savezne republike Njemačke okončano je 1949. Ključni trenutak bilo je pisanje takozvanog temeljnog zakona. To je zapravo bio ustav nove Zapadne Njemačke, ali namjerno nije nosio to ime kako bi se naglasila privremena narav Zapadne Njemačke. Zadaću donošenja temeljnog zakona dobilo je parlamentarno vijeće izabrano od pokrajinskih vlada. Tekst samog temeljnog zakona napisali su pravni stručnjaci okupljeni u samostanu na Herrenhimze u kolovozu 1948. U rujnu su ključni dijelovi temeljnog zakona predstavljeni parlamentarnom vijeću kojim je predsjedao Konrad Adenauer. Ključna osoba u raspravama o temeljnom zakonu bio je Karlo Schmidt, ustavni pravnik, socijaldemokrat, rođen u Francuskoj, ljubitelj dobrog života. Njegova ključna teza bila je da demokracija uvijek mora imati dovoljno hrabrosti da bude netolerantna prema onima koji ju žele uništiti. On je htio spriječiti ponavljanje grešaka koje su napravljene u stvaranju Weimarske republike i njezinog ustava. Martin Kitchen piše. Prvih 20 paragrafa temeljnog zakona koji su jamčili temeljne slobode učinjeni su člankom 79. stavkom 3. neizmjenjivim, kako više ne bi bilo ustavnih promjena koje bi mogle potkopati demokratsku vladavinu i građanska prava. Slično, Ustavni sud dobio je ovlasti da zabrani stranke koje su prosuđene nedemokratskim. Vlada je mogla biti srušena samo konstruktivnim glasanjem o nepovjerenju, gdje je uklanjanje jednog kancelara ovisilo o izboru njegovog nasljednika. Intrige u stražnjim sobama i odluke predsjednika izabranog na općim izborima koji su pomogli Hitleru da dođe na vlast više nisu bili mogući. Od sada je samo parlament imao odgovornost imenovanja kancelara. Naravno, sav ovaj postupak nadzirale su okupacijske vlasti zapadnih saveznika, prije svega Sjedinjene američke države. Za njih je ključan bio problem odnosa središnje vlasti sa saveznim državama. Namjerno je ojačana vlast saveznih država, kako se ponovno ne bi stvorila jaka središnja vlast. Točno četiri godine nakon kapitulacije Njemačke, 8. svibnja 1949. parlamentarno vijeće zaključilo je raspravu o temeljnom zakonu i on je donesen velikom većinom 23. svibnja. Tada je temeljni zakon stupio na snagu. Za glavni grad nove države, Savezne republike Njemačke, odabran je Bon. Tako je ta privremena država imala privremeni ustav i privremeni glavni grad. Privremenost nije smetala zapadne okupacijske sile, prije svega Sjedinjene američke države zapadna Njemačka činila se dobrim rješenjem. Na istoku, u sovjetskoj okupacijskoj zoni, također se stvarala druga privremena Njemačka država. DDR je počeo razvijati režim koji je po mnogo čemu bio usporediv ili sličan sa ostalim istočnoevropskim e, zemljama. Imate jedan režim jedne e, partije koja je ustrašena za sebe i koja ima veliki problem sa nezadovoljstvom jer brojni Njemci izlaze iz e, DDR-a, bježe na zapad i taj proces je proces koji traje kontinuirano i on je kasnije bio čak reguliran nakon uvođenja Ostpolitik jer su Njemci mogli biti kupljeni. Dakle, e, zapadna Njemačka je za one koji su se kasnije trebali spojiti obitelji, ako su bili obrazovani, su bili cijenici koliko vam vrijedi neki koji će iz DDR-a otići u Saveznu republiku Njemačku i oni koji su bili najjeftiniji u tom smislu, to je bila Rumunjska koja je tražila 8000 e, njemačkih maraka za svakoga Njemca koji je kasnije prema kraju hladnog rata želio e, emigrirati. Međutim, DDR je uspostavio jedan od najrigidnijih režima unutar istočnog lagera, ali obnova gospodarstva koja je bila i na zapadu fascinantna je bila relativno impresivna i na istoku unutar konteksta istočnoevropskih zemalja. Vjerojatno je to dijelom bilo povećano i zbog e, radne discipline, načina na koji su organizirali privredu i, prije 49. godine, ali ste imali s jedne strane jedan vrlo nervozan, strogo kontrolirani sustav koji je kontrolirao sve svoje podanike, i koji je imao nemoguću ideju da zapravo nadvlada nad kompletnim njemačkim prostorom, oslanjajući se na Sovjetski savez. Međutim, na sličan način na koji je Halštenova doktrina i Adenauer sa svojom politikom striktnog odbijanja rasprave e, sa istokom i odbijanje razgraničenja blokirao zapravo zapadnu politiku i mogućnost dubljih dogovora i razgovora između zapada istoka Moskve i Washingtona, tako je i DDR sve više postajao dvostruki teret. S jedne strane je bio teret zbog toga što su brojni Njemci bježali iz zemlje i gospodarstvo i privredni i politički sustav se prijetio urušiti, što je onda donekle zatvoreno doslovno začepljeno izgradnjom Berlinskog zida, ali s druge strane istočna Njemačka je bila vrlo specifičan saveznik Moskve. Ona je Moskvi često znala vezati ruke i iz pozicije te svoje slabosti ucjenjivati moskovski vrh koji je želio zapravo prodisati i evropsku arhitekturu stvorenu 1945. konačno ozakoniti i ozakoniti one granice koje su bile uspostavljene. Početkom 1948. Sergej Tjulpanov, čelnik propagandnog odjela Sovjetske vojne uprave u Njemačkoj, napisao je procjenu koja je pisalo da nema nikakve mogućnosti za stvaranje ujedinjene Njemačke pod sovjetskim vodstvom ili neutralne Njemačke – obje ujedinjene Njemačke bile su poželjne za sovjetskog vođu Josifa Visarionovića Staljina. Tjulpanova je podržao Walter Ulbricht, zamjenik predsjednika jedinstvene socijalističke partije, nastale prisilnim ujedinjenjem SPD-a i KPD-a u sovjetskoj okupacijskoj zoni. Moskva nije podržala taj plan i u lipnju 1948. sazvana je sjednica Narodnog vijeća Njemačke, koje je trebalo napisati ustav nove Ujedinjene Njemačke. Ubrzo nakon prihvaćanja temeljnog zakona Narodno vijeće donijelo je 30. svibnja svoj ustav Ujedinjene Njemačke. Kada su u rujnu zapadni saveznici priznali stvaranje Savezne republike Njemačke, Sovjetski savez je tek onda dopustio stvaranje Njemačke demokratske republike, koja će biti poznata kao Istočna Njemačka. Za predsjednika te Njemačke izabran je Wilhelm Pick, za ministra predsjednika izabran je Otto Grotewohl. U te dvije privremene Njemačke sile pobjednice zadržat će svoje trupe. Podjela Njemačke na dva dijela odredit će europsku povijest nakon drugog svjetskog rata, sve do kraja hladnog rata. Sjedinjene američke države su najprije, pogotovo dok traje rat i dok se gine na njemačkom teritoriju, imale doista različite planove od kojih je ministar financija smatrao da bi je trebalo možda i podijeliti u različite zemlje i pastorizirati. Dakle, Njemci koji će biti poljoprivrednici i više nikad ne biti u stanju formirati kapacitet za vođenje rata. Američki predsjednik eh, Franklin Roosevelt, koji je znao njemački i živio jedno vrijeme u Njemačkoj i u tom smislu bio izuzetak za brojne američke predsjednike, naročito do toga vremena pa i kasnije, je imao animozitet već tada stvoren prema Prusima i smatrali su da bi Prusima trebalo slomiti eh, kičmu. Pruska kičma i Prusija kao koncept je doista slomljen. On je e, nestao e, posle drugog svjetskog rata, ne zato što su se granice Sovjetskog saveza pomaknule, pomaknula se Poljska, iseljeni su Njemci iz toga područja i doista je teško zamišljati na koji način bi se to moglo kasnije ili sada <laughs> obnavljati nakon ovoliko dugog broja desetljeća. To su bili početni planovi, ali onda Njemci ulaze, odnosno Amerikanci ulaze u Njemačku, ulaze u svoju okupacijsku zonu i doista okruženi su ljudima koji su bili vrijedni i koji su u tom trenutku počeli pokazivati prema njima naklonost jer je s jedne strane strah od e, komunizma generalno, a tim više što su Sovjeti bili u okupacijskoj e, svojoj zoni oko Berlina, tako da je e, lustracija na njemačkom prostoru doduše obavljena što se tiče najvažnijih vodećih e, funkcija i naravno s nirmerčkim procesima vrlo brzo je kažnjen jedan znatni broj najvažnijih njemačkih političara. Međutim, struktura države teško je mogla postojati da se niste okrenuli na one koji su do jučer radili određene poslove ili imali znanja. Slično su učinili u Južnoj Koreji sa onima koji su bili kompromitirani suradnjom s Japancima za vrijeme japanske kolonijalne uprave. Dogodilo se to u mnogim drugim zemljama, pogotovo kad vam je kadrovski pul e, skučen ili malen, odnosno kad ovdje imate najbolje. I to je dugo vremena bio argument i istočnoevropskim zemljama i Moskvi da zapadnoj Njemačkoj zapravo, bez obzira što Adenauer možda nije bio taj, kao kancelar u nekoliko mandata, ali da zapravo zapadnoj Njemačkoj ne treba vjerovati, jer se u njihovom najužem vrhu na mnogim mjestima nalaze oni koji su do jučer bili nacisti i to ne nacisti samo na najnižim po pozivu položajima. Ovih nekoliko posljeratnih godina Willy Brandt koji će promijeniti odnos između dvije njemačke države, ali i odnose između zapadne njemačke i istočno zemalja, proveo u Berlinu. Dok je bio na položaju norveškog atašeja za novinstvo u Berlinu, branca se oženio za svoju tajnicu Ruth. Prvi njihov sin, Petar, rođen je u Berlinu 1948. Mjesto atašeja za novinstvo napustio je kada mu je SPD ponudio položaj stranačke osobe za vezu u Berlinu. 1. srpnja 1948. Willy Brandt je dobio natrag njemačko državljanstvo. Ključan za njegov politički razvoj bit će Ernst Reuter. Barbara Marshall piše. Reuter se vratio iz izgnanstva u Turskoj u studenom 1946. u dobi od 57 godina. Bio je sposoban ponuditi SPD-u u Berlinu dvije odvojene, ali korisne sposobnosti. Bio je uključen u gradsku vladu Berlina u 1920. i postao je gradonačelnik Magdenburga 1930. stok su ga mjesta smijenili nacisti. Prema tome imao je puno iskustva u lokalnoj vladi koje je očajnički bilo potrebno u kaosu posljeratnog Berlina. On je također bio jedan od nekoliko nekomunista Njemaca koji su imali iskustvo iz prve ruke sa Sovjetskim savezom i komunizmom. Bio je ratni zarobljenik u Rusiji tijekom Prvog svjetskog rata i Ruske revolucije i čak je stekao Lenjinovo povjerenje. Godine 1921. postao je generalni sekretar komunističke partije Njemačke. Stog je mjesta uklonjen zahvaljujući njegovom protivljenju pokušajima kominterne da izravno utječe na vođenje partije. Godine 1922. priključio se SPD-u. Reuter je 1947. izabran za gradonačelnika Berlina. Brandt je postao njegov bliski suradnik. Za vrijeme sovjetske blokade Berlina, koja je trajala od 24. lipnja 1948. do 12. svibnja 1949. Reuterovo upravljanje Berlinom donijelo mu je nadimak Herr Berlin i naslovnicu magazina Time. Brandt je u vrijeme blokade postao jedan od najpoznatijih političara u Berlinu. Za vrijeme blokade Brandt je spoznao dvije važne činjenice. Prvo, da staro biračko tijelo SPD-a, isto tako staro vodstvo, treba pomladiti. Reuter i Brandt bili su često u sukobu sa Schumacherom i vodstvom SPD-a. Drugo, da je blokada Berlina samo prva u nizu sukoba između Sovjetskog saveza i zapadnih saveznika. Ako se nešto ne riješi, sukobi će biti i dalje mogući. Kraj blokade Berlina značio je da je njome konačno završilo razdoblje kakve takve suradnje sile pobjednica. Blokada je označila početak pravog hladnog rata. S početkom tog novog sukoba mnogi su dotadašnji prioriteti pali u drugi plan, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu znate kako je, pojave se situacija koja postaje važnija, e, hladni rat je stvorio novi kontekst, u hladnom ratu se činilo da ne može doći do rasprave, razgovora sa dojučerašnjim saveznikom u Moskvi i vi ste počeli funkcionirati već od 1946. godine sa ublaženim, odnosno s drugčijom politikom, a s vremenom nakon, nakon stvaranja Savezne republike Njemačke to pitanje je ostavljeno ili zakopano, naravno uz vrlo stroge zakone što možete i kako možete isticati slafiti slaviti Hitlera, Međutim, pravi obračun, pravo suočavanje s prošlosti, pravo suočavanje sa njemačkom odgovornosti za ono što se dogodilo, to je tek trebalo doći sa nekim tko je bio tko sam nije bio u to upleten i tko je zaista sam sa svojim punim osobnim autoritetom mogao reći ja prekidam s tom praksom i ja sam spreman priznati ono što smo napravili e, krivo i podvući crtu i otvoriti njemačku politiku ili odvesti je u nove, na nove putove. E, I to se onda dogodilo tek sa William e, Brantom koji je svoju važnost i primjetljivost u političkom životu izgradio kao gradonačelnik Berlina ali on nije bio jedini gradonačelnik Berlina koji je bio odgovoran ili koji je nosio promjene u njemačkoj vanjskoj politici tijekom hladnog rata, naročito u vrijeme detanta, jer je Weizsäcker i, i još neki drugi, e, Vogel, Brantov nasljednik na čelu SPD-a primjerice, e, su bili svi vezani e, za Berlin, a Berlin je bio, kao što je sam Hruščov govorio, Berlin je bio mjesto oko kojega ako si stisao, onda je cijeli zapad mogao zavrištati Međutim, Berlin je otkrivao jednu drugu stvar o hladnome ratu. Berlin je bila točka koju ste mogli e, stiskati i koja je mogla jako boljeti, ali je bilo veliko pitanje da li bi Zapad ikada intervenirao da se u Berlinu dogodila doista vojna intervencija i da se Berlin doista vojno pokušao integrirati sa sovjetskom zonom DDR-om ili da se dogodilo nešto e, drugačije. To pitanje što vam je dovoljno važno da biste ušli u nuklearni rat sa drugom stranom je bilo stalno na stolu i stalno je morilo mnoge u Europi, a morilo je jako i Njemce. Brandt kao bivši gradonačelnik Berlina, koji je bio tamo kad se gradio zid, bio je vrlo svjestan da niti u Bonu, gdje je bilo sjedište zapadno-njemačke vlade, nije bilo velikoga interesa da se stvari tako dramatično e, prodrmaju i da se ulazi u rat ili u nekakav sukob, bio je svjestan da vjerojatno niti zapadne zemlje neće zbog glavnoga grada do jučer neprijatelja učiniti nekakvu mjeru, što su sve bili signali da bi se vanjska politika Njemačke trebala resetirati, kako bi se reklo u američkom žargonu, odnosno krenuti iznova i postaviti na nove temelje. Nakon završetka blokade Berlina, Reuter je Willy Brandtu ponudio mjesto u gradskoj upravi Berlina. Bilo je to mjesto pročelnika za promet. Na tom je mjestu Reuter započeo svoju političku karijeru. Branta to nije zanimalo. On je htio otići na mjesto gdje su se donosile političke odluke. Kao jedan od osam zastupnika koje je Berlin slao u Bundestag, on je otišao u Savezni parlament Zapadne Njemačke. Brandt je političku karijeru nastavio u Bonu. Sada je Brandt vrijeme provodio putujući između bivšeg glavnog grada Njemačke i novog glavnog grada jedne od dvije njemačkih država stvorenih nakon drugog svjetskog rata. Brantu je trebalo 20 godina da od zastupnika u Bundestagu postane kancelar. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.